ndabahemwe aramutse canke mwiriwe bakunzi baradiyo isanganiro bivana n'aho muherereye tubahaye ikaze mu kiganiro ku nama mutegabiri buri wa mungu kuva igihe cy'isaha zibiri gushika igihe cy'isaha zitatu zo mu gitondo no ku munsi wa gatatu kuva igihe cy'isaha zibiri gushika zitatu z'ijoro nta minsi myinshi ihaciye abajejwe intwaro n'umutekano barafashe imiti itari mike yitwa amagendo ishingiwe mu nzu y'umunyagihugu muri zone ya kinama turi muri komine muha mu gisagara cya bujumbura aho iyo miti imbere yari irahindurirwa za mpapuro zivuga igihe itegerezwa kumara bakura ko izikiringo carangiye bashira ko izikiringo gishasha abatari bake bibaza byinshi ku bijyanye n'ingene imiti yaba yinjiye mu gihugu cyangwa iyasanzwe idandazwa ingene inzego zijejwe ibyo by'imiti zikurikirana n'ibindi mbega abajeje intwaro n'umutekano bobo uruhara rwabo n'uruhe ubwo iyo miti y'amagendo cyangwa iyataye igihe ntidandazwa babizi bakirabira hirya umuti wuwuhe kugira ako kabi kabishe karanduranwe n'imizi mu kiganiro ku nama cy'uno munsi twatumiye bamwe mu begwa n'icyo kibazo cyerekeye imiti turi kumwe hano muri studio na Emmanuel bamenyekanye umuyobozi w'igisata kijejwe amafarumasi imiti na laboratoire mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu turabaramukije tubaha n'ikaze ku nama turabaramukije na twebwe kandi tukaba tubashimiye ko namwe dutumiye ubundi mutumire turi kumwe hano muri studio mu kiganiro ku nama ni umwe wo mu rwego rw'abahinga b'imiti ordre de pharmacien mu gifaransa namwe turabaramutsa tubaha n'ikaze ku nama ndabaramukije uwundi mutumire agira gatatu ku nama ni Sylvain abana bakize arongoye ishyirahamwe ryishinze kuvugira abagwayi semabo mu mfunyafunyo y'igifaransa na mwebwe turabaha ikaze ku nama twongera tunabaramutsa murakoze nanjye ndabaramukije mu buhinga bw'ibyuma hari François Kimana arita ndayikeza niwe ahagarariye kino kiyago ukiremesheje ni jewe Evariste nka sangwa ikaze huna. ndasubiye kubaramutsa twinjire mu kiganiro nyezina na kino kibazo ndoresha ubwa mbere kwa manuel bamenyekanye murongo y'igisata kijejwe amafarumasi eh, ni ukuvuga ubudandarizo bw'imiti mu kirundi munagerageje kugihindura mbega ibijanye no kubika no kudandaza imiti mu burundi muri kino gihe bitunganijwe gute byifashe gute murakoze kuri icyo kibazo muduhaye mu bisanzwe ibyerekeye iby'imiti kugira ishikano mu gihugu abantu barekuriwe n'ubushikiranganji baraza bagize urutonde rw'imiti bashaka kwinjiza bakadusaba uruhusha kugira bashobore kuba boyikura mu bihugu basanzwe bayikoreramo ko murazi ko hano mu Burundi atamiti dukora hama icyo gihe tukaraba ko iyo miti yari isanzwe ivura indwara zisanzwe ziriho hano mu gihugu ijanye eh, niyo twari twatangiye uruhusha icyo gihe rero igaca yinjira mu gihugu iyo yinjiye mu gihugu naho ishikira naho nyine mu mazu yaba yemerewe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mhm. eh, abantu nabo bakaza kwisanga bayisanga muri ubwo bushikiranganji nyine muri aho muri ubwo bwubako mm, tuba tubona eh, igipolisi gifata b'abakenyezi bava muri kongo bafise ibintu mu bikondorero mbega iyo miti ntishobora guca mu kinywabi nta nkeka mhm. irinjira mu gihugu hisunzwe amategeko kuko hariho ibisabwa kugira ngo umuntu bamurekurire kuzana iyo miti nta nkeka kandi ko niciye mu kinywa nk'uko babivuze nayo nyine ishobora kwinjira nk'uko ibindi byose bishobora kwinjira mhm. igikomeye ahubwo ni ingene iyo miti ibandanya ikoreshwa mu gihe yamaze kwinjira mu gihugu mhm. kuko eh, dusana bari bararonse ayo makuru biciye ku bagwayi bari baje batwitura bwa ko bafise amakenga kubishoba ko amazu badanzamwo imiti amwe amwe yo badandaza imiti yataye ni muri iyo ntumbero twaje twandikira eh, umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanyikiza cha sida tubimumenyesha ko dufise amakenga ko bari ahantu hamwe badandaza imiti itemewe n'amategeko canke badandaza imiti eh, itemerewe kwinjira mu Burundi n'amalaboratwari hanyuma tukaja no kuvyigisha abatezwa kubikoresha hama rero hariho na kiriya gisata co muri ENSP kijejwe gukontrola imiti kwikwije ivyangombwa ni bisata rero vyinshi duhurira hamwe kugira turabe ko umuti eh, uri ko ukoreshwa na bene gihugu ari umuti umeze neza urumva mugabo umwe wese abafise akazi kiwe gatandukanye mm. none iyo miti muravuze ko ari inzego zikurikirana mbega imaze gushika mu mafarumasi ubushikiranganje nta kindi busubira gukora buca bwizinga oya ku byerekeye dufashe kuri iki kijyanye Eh, n'imiti iba yataye igihe mhm. mu bisanzwe dusanzwe hariho itegeko rivuga ko eh, aba maze kuronka imiti yataye igihe batezwa kutwandikira bakabitumenyesha hanyuma icyo gihe tugaca duhamagara abo muri obere abo muri mu bushikiranganji bw'ubudandazwa n'abajejwe intwaro n'umutekano kugira baze tuze kugira aho duturirira iyo miti ko ah, hambere hahise twahora twituririra hariya mu buterere dusanga turi ko turagwana n'abenegihugu bashaka kuza kwitoramwo mhm. cyo gituma twagiye tujyana dufata iyo ngingo ko tuza kujyana n'abajejwe intwaro hamwe eh, n'abajejwe mm, umutekano urumva rero iryo tegeko risanzwe ririho basanzwe bazi ko imiti yataye igihe baca bayituzanira tukayiturira hanyuma tukabereza urupapuro bazojana muri obere kugira ntibazoyibaharure ko hari inyungu bayironse ko kugira ah, babibagabanirize bagabanirize ku nyungu batezwa ko baronse ico gikorwa ico gikorwa muri kino gihe kirakogwa gisanzwe gikogwa gisanzwe gikogwa mugabo uretse ko aba bakora utwabo ah, ibyo bita amafarumasi prive mhm. usanze bafasha akamenyero kubigirira hamwe uyu mwaka weze iyo bariko baraharura ibyo ba bagurishije n'ibyasigaye mhm. niho baca bagira urwo rutonde rw'imiti yononekaye ugaca usanga rero babiretse kubigira umwakwetse uhetse mhm. mugabo nko mu mazu ya leta mu buvuro bwa leta hoho babigira umwaka wose iyo basanze babazaniye imiti myinshi bagatangura kubura aho bayishyira baca baduhamagara tugaca tujya kuyiturira yo nk'ubu kuva umwaka utangura ndamatse kuja mu Burundi bwose tugiye guturira imiti ni igikorwa cyari gisanzwe kiriho mhm. mu bushikiranganje bw'amagara abantu n'umudeha yuko hari imiti y'amagendo eh, iri kuri novuga ku rubuga mu gihugu iri kuradandazwa eh, ico kintu ntimukideha ntimucirengagiza ntimukirenza ku ruhu rw'amazi ntimugihari muracemeza yuko kibaho mbo murakoze kuri icyo kibazo mu by'ukuri biriya bintu byabaye mu kinama je ku izina ry'iwanje byarantangaje cyane rwose eh, maze imyaka mirongo ibiri n'itanu nkora akagazi nkora ariko ntabwo nawe bwigere niyumvira ko ibintu byo by'uko bahindura amatarike ngo bashyire kwa yandi hano mu gihugu cyacu byaba bimaze gushikaho nzi ko hari ibintu bibaho muri za nigeria za senegare hari abasanzwe bacururiza imiti ku ibarabara no mu isoko izuba ryaka mugasinaye bwibaze ko uh, ibintu mwe nivyo bibaho hano mu gihugu cacu mm. nico gituma vyaraduhaye n'ibindi vyiyumviro tugiye gukorera ko mu misi zoza eh, ku vyerekeye mm, amafarumasi amwe amwe eh, cyane cyane aya mato mato yuko twarabonye neza ko ah, bariya abantu bateza kuba bakorera iyo miti y'amagendu abasanzwe bafise amafaranga mato mato mm. ama farmasi mato mato baba bakeneye utuntu dukeyi tuguwa makeyi Don hariho iyindi migambi tuko turakorera ko tunoca tuvugira ngaha mugabo tuzokurikirana neza ko vyaduhaye ivyiyumviro tutari twigeze twiyumvira ko baba bakora imiti kujya twabibonye mu kinama mm -hmm. kandi cyo novuga nuko imiti twasanze mu kinama ntitwayisanze mu nzu yemerewe n'ubushiranganje bw'amagara y'abantu nico gituma Eh, yafashwe n'abapolisi abantu bajeje umutekano kuko twebwe ni ahantu tudashika mu kazi kacu ka minsi yose mhm. cyo gituma rero ahubwo duhamarikarira ko abantu bajeje umutekano bajejwe intwaro bajejwe iperereza boze baradufasha kugira ibintu mwe nivyo tubifate kuko ni ibintu Eh, biteye ubwoba mm. murakoze cyane mm, turumvise icumviro cyo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mbega Serge Harindongo umwe muri mu rwego rw'abahinga eh, b'imiti ordre de pharmacien mu gifaransa bigenda gute ngo eh, iyo miti y'amagendo umuntu ayisange ku isoko je nibaza ko iyo myaka mirongo ibiri n'itanu yoba yimaze mu gihugu bitabamo mhm. aha iwacu bireyeho kuva kera mm. mbere washaka tugezura nka kandi kajya ko kuvuga ubundi buryo bujanye n'ibe byo gutanga imiti itariyo mhm. aho bibuterera aho biva ni hehe aho biva iyi miti isigaye idandazwa nk'ibidandazwa byose reka ndawuhindura itariki ndawuhindura itariki kugira ngo ndawudandaze ibyo jewe wese ushobora kumva ko byashoboka mugabo rero kubera yuko hajemo rero urudandazwa rw'abantu binjiyemo kugira ngo badandaze nawe urumva yuko imiti hakuja kuyita aricyo cyakuzanye waje kudandaza kandi ukaba utazi inkurikizi z'umuti wataye igihe erega nta inkurikizi zabo ntibazizi baca bafata bati reka duhindure itariki tuwudandaze kuko nta ngorane mm. ubwo umufarumasi yazi yuko umuti wataye igihe ushobora guca wica aho gukiza ibyo sinibaza ko yobigira kuko mm. nta muntu n'umwe yo kubahuka ku w'umufarumasi yo kuba guhindura iyo tariki ndashobora kurenga ku ndahiro kugira ngo yirongere agafaranga ibyo kuzorindira by'amahobere arabona ko atakamaro mugabo rero ikindi ingona aho ihagaze ikomeye ni ingene iyo miti imara umwanya mu mafarumasi itaraje guturigwa ahora ubushikiranganji bw'amagara y'abantu niho rero agomba ko kuko gushika uyu munsi abakora mu mwanya farumasi nibo begera ubushikiranganji kubusaba yuko boja kubafasha kubiturira mm. bagacaba mbere ari bo nyene gusaba abapolisi bazobiherekeza mm. bakaba ari bo bajya gusaba abo muri obere muvuga amatire y'ubushikiranganji nibwo bwatezeho gufata iya mbere kugira ngo bukurikirane ko iyo miti iri mu bubiko mu budandarizo yaheze reka niko bitegeza kugenda mhm. kubera eh, idaturiwe urumva ingorane ni ku banyagihugu ijya mu magara y'abantu isubira ku isoko isubira ku isoko mhm. igaca yica abantu aho kubavura ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nabwo bushinzwe kuraba ko imiti ivura abanyagihugu ari myiza mhm. aho rero inama twagize ejo mm, umengo bari ko barafata intumbero mm, kuri uyu wa gatatu eee mhm. twarumvikanye yuko bazodufasha bakavugana na bagenzi babo b'umushiranganji eh, bw'umutekano bajye mu kigega cya leta bajya bya oberi bakavugana kugira ngo bajye sagaseseshwa rumuri rero imiti y'amagendo iradandazwa ukuri kwamye iri ku isoko mwavuze ko ingaruka mbi ari nyinshi muramaze kubyumva n'igiki mumaze gukora mwarigiye ubushikiranganje harakaruru umurako. Eh, twebwe muri semabu mbere ko nicica kibazo nagomba mbanze ibyo Emmanuel bamenyekanye avuze ntihenze umenga yavuze ko yavuze ati je ku giti canje je nibaza ko yaje ngaha byaremewe ko eh, indwara ya malaria isigaye ari epidemi ikiza mu guca Burundi eh, twebwe rero muri semabu icyo dukora twaragikoze kandi ubuzima twikora ni ibyo byo kuvuga nk'imidodomo twumva abarwayi bazanye twarabivuze n'umuzobana tubivuga mhm. mwumvise ibiheje gushikirizwa eh, mu bushikiranganji bati eh, iyo miti yataye igihe iyo eh, hageze kwiturirwa nabo mu mafarumasi baza kubwira ubushikiranganji, ubushikiranganje nabwo bugaca bufasha kujya kwiturira Ah, mugenzi we nawe hariya ah, Serge hari Harindogo wo muri Ordre de Pharmacie yavuze ati ahubwo ubushikiranganje ni budufashe none mwebwe iyo miti eh, mwibaza ko bishika gute mu minwe y'abakora urwo rudandazo rw'amagenda eh, ubwa mbere na mbere mwumvise ko eh, Serge hari Harindogo yavuze ko bagize inama bavuga ikibazo cyo guturira imiti twebwe ntitwari twatumiwe ariko by'ukuri turabishimye reka turindiye turabe icyo bazoshikako kumbe nibaza ko ari ikintu kizogira akamaro eh, umurwayi kizogira akamaro umurundi wese n'umuntu mu burundi mm. eh, twebwere ko iyo miti ishika nibaza ko eh, nk'uko bisanzwe bitunganijwe mu bushangi bw'amagara y'abantu ko imiti yinjira ni ukuri ntawe batakwintane cyane kuko bobo ntibacunga imbibe aho turabona by'ukuri ko mu bushangi bw'amagara y'abantu twebwe muri sema twubashyira ko amakosa uko imiti yinjira mm. ahubwo twoshyira ko amakosa abantu bagejeje gucungera imbibe biragoye gucungera imbibe zose imiti ntiyinjire ariko mu gihe babibonye ubushanje bw'amagara y'abantu by'ukuri bwohana bimwe by'akarorero umuntu afatanya iyo miti kugira ngo n'ubundi ntaze ntazi yiyumvire kuzosura kubikora mm, ariko hayitera hariho itera igihe ngaha mu gihugu uh, eh, beshika ko ariyo ishidandazwa igahindurirwa kuko usanga ari ahantu eh, kure cyane umuntu ashobora kuyadukiza akugura farumasi ata burenganzira yahawe n’ubushikanganji bw'amagara y'abantu mhm. aho turahashika mu kanya tubaze eh, wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu tubwire ingene bigenda nibutse abadufatiye mu nzira ko ikiganiro ari ku nama mbega sogoko aho wicariye ku nama turi kurakora iki mwuzuku isanganiro ry'abadasangiye ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kumva Emmanuel bamenyekanye mu jejwe gisata eh, kije gukurikiranira hafi ivy'imiti laboratoire n'amafarmasi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu uno munsi Icyo kibazo ntonza kukishura ntabwo kijyanye n'igisata jewe ndongoye mhm. mugabo mu bisanzwe eh, ah, aho badandariza imiti hose nahantu haba haruguriwe na ministère de la santé publique mm -hmm. bw'amagara y'abantu n'ugwanya ikiza ruhonanganda sida mm -hmm. donc ubushikiranganje babuhazi kandi ushima bahazi kugira umushikiranganje abemerere baba bahawe raporo n'ujejwe akarere k'intara mu buganga asanzwe ari hafi ya hantu abazi ayandi mafarumasi ariho ukwangana ariko ko twari turavuga icyo kibazo cy'imiti eh, ihindurirwa itariki ihindurirwa itariki nashaka kuvuga ko naho mutabyemera ko eh, ari bishasha ari bishasha mu Burundi ibi bintu byo guhindura byo kugira amagendo mu bijyanye imiti ni ikintu kiriko kirafata intumbero nini cyane rwose muri iyi myaka y'ibihumbi bibiri ntabwo cyane ari kiriho icya kabiri jewe noremesha abarundi n'abakoresha imiti ko imiti myinshi myinshi iri mu gihugu mhm. hari imiti myiza imeze neza abenegihugu bashaka kuyizera bakayikoresha cyane cyane iyo bayikuye muri ayo muri ubwo budandarizwa bwemerewe eh, eh, n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mhm. ahandi hoho nta ngorane nimwe yo bigikira mhm. je nicyo gituma mvuga ko ibyabaye birababaje kandi birateye ubwoba kandi byaraduhaye isomo tugiye gukorera ko ibintu byinshi mugabo ntibyo ca inkokora abenegihugu bipfuza ngo bavuga ngo imiti igenda mu burundi bwose ngo ntabwo ari myiza ntabwo imeze neza mhm. byabaye kandi nongeye kubisubiramo byabereye ahantu hadasanzwe hemerewe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hari mu nzu y'umuntu asanzwe ni nacyo gituma ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bushobora ku ibintu n'ibyo ugasanga ntibubifise ko Um, ntushobora kubishyikira vuba na vuba kubera yuko bisanzwe bitari aho basanzwe bakorera eh, yoba ariko atandaza imiti itari yo itameze neza amaherezo haramutse ikibazo yofatwa mhm. dore tubishyizemo ingufu yofatwa hanyuma ubu mu byo mu ngingo tugiye gufata bijyanye n'ibyo twabonye eh, hariho n'ibindi bintu tuzokorera ko ntitwoca tubivugira ubu ku eh, iradiyo mugabo bizotuma ko ko tubona ko hoba hariho uwo baragiye iyo miti mhm. itakorewe ahantu hazwi itaguzwe n'umuntu azwi mhm. don haciye muri magendo do mu rero jewe noremesha ko abenegihugu barashobora kubana bagura imiti nk'uko byamye mhm. mugabo twebwe ku ruhande rwacu hari ingingo nyinshi tugiye gufata zizotuma n'iyo miti mike yoba yariho itameze neza irafise umufarumasiye ayishinze avuga ati jya ikizoba ngaha bazobaza jewe nayo hano usanga hariho amafarumasi menshi ari urudandazwa gusa mhm. atamufarumasiye avuga ati kizoba muri iyi farumasi azoba jewe kuko mu bisanzwe no mu bihugu bindi biteye imbere mu mafarumasi ntihakoramo umufarumasiye gusa hariho abandi bakorayo mugabo bavuga bati ikosa bazogira rizobazwa wewe aha mu burundi rero barakwiye kuvuga bati wowe izi farumasi ninde abazwa ninde abazwa eh, harimo umufarumasi nimba atari urimo naho ninde abibazwa ntirube urudandazwa nk'ibindi mhm. kuko rubaye urudandazwa nk'ibindi kandi rushobora guhinduka iyo miti ishobora guhinduka ikaba uburozi yacazamo ingorane niho tuvuga tuti rero ugahita usanga rero malariya ngiyi iramugatuye kuko yatigeze afata umuti wayo aka twavuze ngaha ni akantu kamwe mu buryo bwinshi gukora ikibi muri ubwo buryo bwo kudandaza imiti niho hahagaze rero e, ikintu gikomeye cyane umuti ntufatwe nk'urudandazwa rundi mm-hmm. bazi icyo akora umugabo mm. urumva biriho iyo bayikura iyo bayiba ntawe uhazi umugabo biriho kandi urumva nk'uko yabivuze gaca kaba kazi bwinshi si minisiteri de yonyine yobiraba kuko urumva iyo miti ntibikidandarizwa muri ayo mazu mhm. iyo miti irahandi ahandi n'abandi bagizi ba nabi baba ariko bayidandaza eh, itaratikiringo ariko ukuntu wabitswe uwo muti atabijya gufasha umurwayi avugiye kumwica mhm. nicyo kindi kintu rero akwiye kiraba ni nacyo gituma twe muri semabu dusaba n'isaha ko umuti wa kwariteme ukwemererwa kuja ku rutonde rw'imiti yemerewe kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kuko ugerageje kuraba neza mu bihugu duhana imbibe uwo muti ni ingirakamaro mu kugwanya malaria ariko niba akora neza mm, ariko kwakuji bisabwa eh, eh, aho sindahaja mm-hmm. Bwana Evariste mm-hmm. sindahaja nibarabe neza by'ukuri ko amafarumasi hatari ko harengwa itegeko kuko hari itegeko rivuga farumasi hagati ya farumasi n'iyindi hari metero zihaja twebwe ico gihe cha tubona umenga hariko ubutungane bw'igihugu nibiriko burubahirizwa ni muri yo ntumbero y'iryo tegeko ryohinduka amafarumasi bagendure by'ukuri barebe ko amafarumasi ariko arakora mu kuri muri semabu mbega nta makenga mufisi yuko eh, urudandazwa rwa magendu rw'imiti eh, uwo yavuze ati ni ikintu gitoyi cyabonetse mu kinama eh, kumbure vyahora biba hama ntibije hejuru no munsi biboneka yuko abantu bari bara bari barasemerera bavuga bati eh, eh, ibi bintu by'imiti ya y'amagendo imiti yataye igihe nibiranduranwe n'imizi ni giki mwege mwosaba ababijejwe abajejwe gukurikirana ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hariho igipolisi hariho abajeje intwaro hariho n'abandi bakingira ikibaba ikintu babonye bakakireka kikabandanya sinkeka ko hajya ahantu mu kinama hoba hari hamaze igihe muga harabonetse umuntu avuga ati hajya ahantu harinjira ibintu ico mhm. nibutse ko itegeko rigenga uwo mwuga w'amafarumasi mu gihugu ryo mu mirongo umunani rirerekana neza ahategerezwa kujya amafarumasi ahariho kugira atezwa kubangana mu gihugu hanyuma kubera ibihe bigoye twaciyemo mu myaka mirongo icyenda gushyirwa mu bihumbi bibiri yaratumye abenegihugu bari basanzaye hagati mu gihugu ibyo nabyo nyine nibaza ko dukwiye guhereza ubushikiranganji bwose igikorwa cyabwo nababwiye ko bafashwe n'abapolisi ntabwo bafashwe na minisiteri de la sante publique ntabwo bafashwe eh, n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu aho ni minisiteri publique z'umugenero gizigura mu gifaransa mhm. ariko mwarahaserutse twarahaserutse twarabonye ibyabaye twarabonye dushobora ahubwo kunganira ubushikiranganji bya leta mhm. ari by'ubutungane ari by'igipolisi ari by'iperereza yuko usanga bifise uburyo ko natwe ibikorwa twari ko turakora mm. kuko nko nababwiye ni ibintu byafatiwe ahantu adacungwa hatari mu ma maresponsabilite y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mm-hmm. mugabo turashobora gufasha mu gufata murashobora gushengeza urumva iyo ukimukiye nyeka tutari bwajeho mugabo naho nyine hariho twigeze gufata bariko barapakira baja bajana muri Kongo nayo nyene twarayifashe mhm. dufatanyije na obere na nabo muri douane mhm. donc ni gikorwa naco nyene eh turavye ibihe turiko turakoreramo tuzobandanya ukuri kwamye ntabwo twigeze tureka mugabo nkuko namye ndabivuga urumva ni ibintu duzokorana n'ibindi bisata vya leta kubera yuko ntabwo biba bisanzwe biri ahantu twebwe tuba tuko turakorera twebwe dukorera mu mafarumasi twugururiye dukorera mu bitaro twuguruwe n'ubushiranganzi bw'amagara y'abantu dukorera mu masantere do sante mu mavuriro y'ubwoko bwose y'amanivo yose ahandi bica bisaba gufashanya n'abari mu ntwaro abari mu iperereza bajejwe umutekano eh, birumvikana ko abandi bari mu zindi nzego badufashije two twebwe ku abari mu bushiranganji bw'amagara y'abantu nibyo twifuza yuko intumbero y'ubushiranganji bw'amagara y'abantu no gukingira amagara y'abantu nabwo bwo bwo kingira ikibaba abantu bagira ibintu mwe nivyo by'ubwicanye na Sylvain habana bakiza avugira abagwayi mugiye kumwumviriza mu mutegabiti twebwe twamye twumviriza abadutuye information twe muri sema bari kutwije kwete twabandikiye igihe twaja kuraba imiti mu kanyosha idanazi uci ita yamagendo hari hari umuntu banje gutelefona umuntu muri misa aravuga ati byukuri iyo mita yemo ibona ntiyemewe kandi nitiko turayemera twenga mu gihugu hmm. cyo gitwaragiye dusanga uko babitubwiye abagwayi niko bimeze ngabo rero ikitubabaza nuko aho hantu haba hari abasuperviseur boja hamwe boshira ingufu hamwe eh, n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo bikunde akano ah, karanda karandura nuni je nibaza ko abantu bose bari muri kino gihugu mhm. baba abagwayi baba bunyene bo mu bushikiranganje baba bo muri association baba badanaza iyo miti boshira hamwe ingufu nk'abo jewe naje nserukira nibaza neza yuko iyo miti yataye igihe batora bubahuka guhindura itariki mhm. uwo babigira nawe ni umuvunyi akagowe ko ari icyo kimwe no kwica abantu mhm. nkaca mvuga cyane cyane rero bajya ahaye bakora uwo mwuga nk'uko nabivuze kare batazi ingorane zirimo abo rero icyo ntusaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ni ukubegera mhm. bakajya baraha inyigisho reka guhana si cyo cyonyine gikenewe bakabaha inyigisho reka ntabwo bivuze kuva kare hari ababigira batabizi mhm. bakabaha inyigisho bakababwira ingene imiti ibikwa ingene idandazwa ingene bakabaha inyigisho mhm. kugira ngo ko barinze babugururira ayo mafarumasi babigishe bongere bakurikirane neza ingene akora bongere bakurikirane neza ingene akora uje wo muri inspektion ntaze nk'umupolisi agenda mubwira ati rega haye ntihameze neza wogira uku n'uku n'uku hanyuma nkazosanga bimeze uku uzohano kuko guca uvuga uti nugare ikintu wowe nyine wuguruye twebwe hari igihe tugira tuhahora tujya turavuga tuti babyugure bidaciye mu mategeko itegeko ryo mu mirongo umunani nk'uko yabivuze ririko riratigiye mugabo simbona n'igituma ritarahinduka kuko turamaje kuja mu makomisiyo menshi yo kurihindura ntirive ngo rihinduke mhm. bikaguma mu byegeranyo by'inama bikaguma mu byegeranyo bikaguma muri zuguru zuguru gutya ibyo sinamenye igituma ridahinduka ariko naho n'iryo ririho n'iryo ryo mu mirongo umunani wowe rikurikiza uko riri bikeya bikenewe birimo bikenewe birimo uzobazwa ibikorerwa muri iyo farumasi iyo banaka mu bihugu duhana imbibe ngaha haye hari igihe usanga umufarumasi umwe mhm. afite nk'amafarumasi atatu ane abazwa ibyo bita bita supervision mhm. akajiraje kwigisha abakozi bakoramo bayikoramo ibyo bukora kuko bazi yuko ikizoba kibi kizomubazwa ntihagire ukora azi yuko atawumubaza ikintu abafarumasi nabo ndabasabe yuko nk'amafarumasi baba bashinzwe uh, gukoreramo boca barigisha abakozi babo nabo nyine bakabigisha ingene bukora icyo gikorwa mhm. hanyuma ubushirangaje bw'amagara y'abantu nabwo ni ukuri bakavuga bati farumasi yose ninde mu farumasi yayibazwa reka si urudanazwa nk'ibindi umuti usigaye nk'ibindi bizwi nama mvuga mhm. ntibabirega ko babizi mhm. eh, sirive habana bakize mbega eh, muri semabo murazi yuko hariho eh, amafarmasi akora nk'amadispenseri atandaza kunyira agatanga um-, akavura ni n'akagohe mbere twavunira ubushikanganje bw'amagara y'abantu mhm. ko ari nk'ahantu ni uko gusa muze kumubabara ko nagumye nkurikije iryo jambo cyo gufata minenegwe ko ushobora kuba bigasanga hariho muri farumasi ko sinavuga ko gukora by'ukuri abarundi n'abamu Burundi bagashima rero twe muri semabu icyo kintu tugiharira hariho amafarumasi amwe akora nk'amavuriro mm-hmm. eh, turi minota ya nyuma ya kino kiyago ubona aho tugende ku cumi umwe muri mwe mwitabye kino kiganiro mugiye gukora wowe mwege muri semabo mugiye gukora iki kugira ngo kano karanda karandurane n'imiti twe muri semabo ntituzohindura ingendo icyo twakoze zo tugikora tuzokebura kandi twerekane n'amaka amwamwe Emmanuel eh, bamenyekanye eh, bamenyekanye eh, Sylvain habana bakiza ati hariho retisansi hariho gufata iminenegwe umuntu muri kino kiganiro twumva hano tumvise yuko mu bushikiranganje byose mugiye kubifata nkama mugiye kuhagurukira kino kibazo egome ariko nashaka ko twumvikana neza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu icambere twashize imbere nuko imiti iboneka mu gihugu kuko icyo cyari gikomeye cyane gose mbere yuko iba mibi ibidakwije ibyangombwa itezwa kuba iriho ubwa mbere hanyuma iyo ni yindi ntambuko ya kabiri yukurondera ko ari myiza ibiki nibiki oh nkuko nabivuze mu ntango twebwe icyo ubushirangange bwashyize imbere nuko imiti ibaho mu gihugu itabura mhm. kandi mekanisme twarazishyizeho kugira imiti ibe ari myiza ibereye mhm. izo zindi zabayeho ni ni ibintu by'inkozi z'ibibi zagiye gufata ibyo byo kugira ibyo bya kontrefaso mhm. nicyo gituma je yibaza ko ni hamwe eh, umuntu ategwa ku mpande zose ubutambana na mukeba ariko ntakubita urugohe mwigire mwarakubise urugohe mu bushikiranganje mwarinjirana iyo barukubise hacapfa byinshi cyane oya ntitwakubise urugohe ntitwakubise urugohe na gatoyi eh, ni hamwe umuntu agutera usinziriye canke uri kurakora ibindi bindi mugabo nabyo byose ni ibintu nabyo niyo bihagaze mhm. ni shene yose mhm. ministre de la santé publique ni shene yose ni ibintu bifatanye mhm. uhagaritse kimwe usanga wishe byose nico gituma i akakamo baduteye ibintu byabaye mu kinama byatumye twikangura kugira turabe n'izindi nzira duteze gukoreramo kugira amagara y'abenegihugu aguma acungerewe abantu bivuze neza baronka imiti myiza bafise abakozi babyize beza yuko uko yabivuze mushyiremo ku gisata kijejwe imiti ni igisata gishasha kandi no mu burundi yuko eh, yabivuze neza hari indogo ibyo bintu by'uko abaganga usanga bigira abafaramasiye abafaramasiye bakigira abaganga ni ikibazo gikomeye cyane rwose mhm. kandi gifite inkurikizi nyinshi cyane rwose ku kazi ka yose birica byinshi ni ukujya turagerageza kwegeranya iyo miti yataye igihe tukajya turayegeranya hanyuma tukayiha ubushikangaje bw'amagara y'abantu nabo bakadufasha rero kurondera za nzego zindi guturira iyo miti Eh, murakoze cyane ni kuri uwo mwitwarariko wa Serge Harindogo umwe mu rwego rw'abahinga b'imiti Ordre des Pharmaciens duce turangiriza ko kino kiganiro ku nama eh, turabakengurukiye Serge Harindogo kubona mwatwitabye ejo ntitubabakenera kandi muzogaruka nkeka yuko tuzogaruka kuko muri iki gisata cacu harimo ingorane nyinshi ubundi dushimira yari yaje guterera muri kino kiganiro ni Sylvain abana bakize arongoye ishyirahamwe gishinze kuvugira abagwayi semabu na mwebwe eh, turabakengurukiye kubona mwitavye ubutumire bwacu ntabwo turabakengurukiye kuba mwadutumiye dukengurukire uwari yaje aserukiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Emmanuel bamenyekanye n'umuyobozi w'igisata kijejwe amafarmasi imiti na laboratoire muri ubwo bushikiranganji na mwebwe turabakengurukiye kubona mwitabye kino kiyago ku nama na twebwe turabashimiye kubona mwadutumiye kandi turizeye ko muzasura kudutumira kugira tuvuge ibindi ibintu bijyanye n'imiti kuko turabona ko biba abenegihugu babimenye abandi nshimira nimwege mwarimu muteze abiri kino kiganiro kuva gitangura eh, gushika kirangire dushimiye kandi na Rida Ndayikeza yagihagarariye na François Kimana yari mu buhinga bw’ibyuma varisi tunzi ko banyanga narinda kiremesheje twese tugire tuti nimugire aho mubahwe naho ta